խախտումները հիմնականում տեղի են ունեցել ինքնաձիգերից եւ գնդացիրներից, ինչպես նաեւ դիպուկահար հրացաններից։ Ինչպես հայտնել են ՆՂ պաշտպանության նախարարության մամլոցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումները զգոն հետևել են շփման գծում տիրող իրավիճակին եւ պատասխան գործողությունների դիմել միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը դեկտեմբերի 5-ին սահմանադրական բարեփոխումների նախագծի քննարկման շրջանակներում հանդիպում է ունեցել մշակույթի ոլորտի ներկայացուցիչների հետ։ Ինչպես հայտնել է նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից քննարկվել են համանդրական բարեփոխումներին եւ նոր համանդրության նախագծի տարբեր դրույթներին վերաբերող հարցեր։ ՆԽԳ Բակո Սահակյանը այսօր ընդունել է մեր հանրապետությունում գտնվող մի խումբ ավստրիացի անոթաբանների։ ՆԽԳ Սահակյանը երախտագիտություն է հայտնել ավստրիացի բժիշկներին Արցախ ժամանելու եւ իրենց փորձը կիսելու համար, ընդգծելով, որ այն մեծապես նպաստում է մեր հանրապետության առողջապահության ոլորտի զարգացմանը եւ որակելով նրանց գործունեությունը որպես մարդասիրության եւ բարեկամության վառ դրսեւորում։ Հանդիպումից հետո Զալցունգի համալսարանի անօթաբանության բաժնի վարիչ պրոֆեսոր Թոմաս Հելցումբեն լրագրողների հետ ճապազույցում ասաց, որ պատրաստ են Արցախում կատարել վիրահատություններ։ Agiliert werden kann und deshalb kommen wir hierher, um unser Fachgebiet den jungen Chirurgen zu lehren շատ նոր հատվածն է, բայց այդ զականը ժողովրդի պետք ունենք, որ ավստիա մարադիկայի զորի է, բայց փոքր եկին է Արցախի պես մի քիչ դժվար է, դիգա որովհետև շատ հիվանդի պետք է սովորելու համար։ Մենք այդ համար հոսեցինք, որ ասելի գրանք ասելի բիշներուն մեկ լիտր փոխանցել։ Մենք եկած ենք 4 հորով եւ այս 4 հորով մեջ պատրաստ ենք վիրահատելու, թե բանի արտոսկոզի պատճառով եղած անոթային բացուկները նույն ժամանակ ինչու՞ չէ, ահիթե ռազմական վնասվածքներ կան, պատրաստ ենք անոնքալ վիրահատելով բուժել։ Սա ոչ թե քաղաքական գործչի կամ պետական համարկարգ ներկայացնող ազնվորության հայտարարություն է, այլ հոգեբուժարանի պացիենտի հայտարարություն։ Անդրադառնալով երկու օր առաջ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի արած հայտարարությանը նշել է Արցախի հանրապետության նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը։ Նշենք, որ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է. այսօր մենք չենք հավակնում Հայաստանի ներկա տարածներին։ Մենք մտադիր չենք ռազմական ճանապարհով վերադարձնել ոչ Երևանը, ոչ Մեղրին, ոչ Գորիսը։ Բայց ես վստահ եմ, որ կգա ժամանակը, եւ մենք ադրբեջանցիներս կվերադարձնենք մեր բոլոր պատմական հողերը։ Բոլորովին վերջերս Լուկաշենկոյի հետ հանդիպման ժամանակ էլ նույն Ալիևն ասաց, որ Ադրբեջան պետությունը ստեղծվել է Հեյդար Ալիևի ժամանակ, նշել է Դավիթ Բաբայանը ու հավելել, որ տարօրինակ գործընթացներ են տեղի ունենում թե Ալիևի ուղեղում եւ թե Ադրբեջանում ընդհանրապես։ Նրա կարծիքով Ալիևը՝ ի տարբերություն այլ բարբարոսների ազնիվ է, բացի բացասում է իր ցանկությունների մասին։ Սա էլ է հիվանդության յուրօրինակ ախտորոշում։ Ի վերջո արդեն պահն է, որ իրեն կողմնորոշվեն, թե իրենց հողերը որտեղ են վերջանում, երբ է ստեղծվել Ադրբեջանը եւ ինչ է այն ընդհանրապես, նշել է Դավիթ Բաբայանը։ Բաբայանի համոզմամբ նման քայլերը, նման հայտարարությունները եւս մեկ անգամ վկայում են, թե ինչ պետության հետ մենք գործ ունենք։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի падգամավոր Արտակ Զաքարյանը խոսելով Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հայտարարության մասին, թե Երևան կվերադառնա խաղաղ ճանապարհով, երբ Հայաստանը դատարկվի, նշել է, որ Ալիևի քարոշչական պատերազմը նոր ռեկորդներ է սահմանում։ Այն հավակնում է դառնալ 21-րդ դարի նախագահական ելույթներից ամենացինիկը։ Ադրբեջանական ասացվածն ասում է, որ խելացի որդին հորը փոխարինող է, իսկ անխելքը անգամ օկնական չէ նշել է Արտակ Զաքարյանը ընդգծելով, որ Ալիևի ցանկությունները տեսնել Երևանը որպես ադրբեջանական տարածք ցինիզմի լավագույն դրսևորումն է։ Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությունները չեն կարող լուրջ ընկալվել, դրանք իրական գործողությունների վրա չեն ազդում։ Այս մասին ասել է Կովկասի ինստիտուտի տնօրեն քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանը։ Անդրադառնալով Հայաստանի նկատմամբ Ալիևի տարածքային նկարտումներին քաղաքագետը ասել է. Ադրբեջանական վերնախավը կարծում է, որ իրենք պետք է միշտ ինչ-որ կտրուկ բարեր ասեն, որ เป զի ադրբեջանական հասարակության մեջ որոշակի վստահություն պահպանեն։ Նրանք ժամանակ առ ժամանակ նման մի բան ասում են։ Հասկանալի է, որ նման հայտարարությունները ուղղված են ներքին լսարանին, ասել է նա։ Այս տարի հոկտեմբերին Արցախի համայնքներում պետք է տեղի ունենային տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ, որոնք այդպես էլ չկայացան։ Բելա Լալայանի ռեպորտաժը Հոկտեմբերին կայանալիք տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները հետաձգվել են կառավարության որոշման համաձայն։ Արցախի 57 համայնքներում համայնքապետերի ընտրությունների հետաձգումը օրենքի խախտում է, անկախ նրանից, որ այդ որոշումը կայացրել է կառավարությունը։ Սա падգամավոր Էդուարդ Աղաբեկյանի հայտարարությունն է ազգային ժողովի վերջին նիստի ժամանակ։ Ընտրական օրենսգիրքը եւ համանadrությունը նման իրավասություն կառավարությանը չի տալիս։ Եթե համայնքի ղեկավարը մահանում է 40-րդ ընտրություն, եթե պատերազմական իրավիճակ է պատերազմական իրավիճակը վերջանալուց հետո 90 օրվա ընթացքում կատարել ընտրությունը։ Կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Լևոն Գրիգորյանն իր հերթին պարզաբանում է, որ ինչպես Արցախի կյանքի բոլոր ոլորտներին, այնպես էլ թիմ ընտրությունների վրա ազդել է ապրիլյան պատերազմը։ Բացի դրանից տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները հետաձգելու կառավարության որոշման հիմքում նաև համանդրական բարեփոխումներն են, որոնք ժողովրդի հավանության արժանանալուց հետո նոր մոտեցումներ կբերեն տեղական ինքնակառավարման մարմինների կառավարությունների ղեկավարների ընտրության հարցում։ Կառավարությունը նման որոշում է կայացրել, հետաձգել այդ ընտրությունները, որովհետև համանդրական բարեփոխումների հայեցակարգի շրջանակներում քննարկում է նաև քաղաքական ինքնակառավարման ինստիտուտի եւ քաղաքական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների հիմնադրական օրենսգրքի փոփոխությունները։ Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ղեկավարների ընտրության հարցը հետաձգվել է միջև առաջկա տարվա առաջին երամսյակի վերջը։ Մինչ այդ հանրակրվեի կներկայացվի համանդրական բարեփոխումների ենթարկված նոր համանդրության նախագիծը, որով էլ հետագայում կկարգավորվի նշված հարցը։ Կառավարության աշխատակազմի ղեկավարի բարձաբանումը սակայն բավարար չի համարում падգամավոր Էդուարդ Աղաբեկյանը։ Նույնիսկ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հիմք ընդունելով Ղարաբաղում մեկնարկված համանadrական բարեփոխումները ընդունում է որոշումներ, որոնք հակասահմանադրական են։ Նման իրավասություն չունենք մենք, նույնիսկ խորհրդարանը չունի։ Դրույթները իմպերատիվ բնույթ են։ Մահացելա ընդունում ես, չի մահաց հրաժարվելա ընդունում ես։ Այսքան ժամանակ։ Մենք իրավունք չունենք հետաձգենք, երկարաձգենք առավել եւս նշանակենքի պաշտոնը եւ այլն եւ այլն։ Լևոն Գրիգորյանը համաձայնեց падգամավորի հետ, որ իրավական խնդիրներ է պարունակում կառավարության համապատասխան որոշումը, ուստի եւ առաջարկեց համատեղ քննարկում կազմակերպել որոշման վերաբերյալ կան իրավական խնդիրներ, ես կարաչակեի մենք հետո մասնագիտական քննարկում կազմակերպենք բոլոր մասնակիցների հետ միասին։ Բելլալալայան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Մոտ 20 թալիշցի ընտանիքի Մարտակերտի շրջանի Ալաշան համայնքում առաջիկայում տուն կտրվի։ Այս մասին ասել է ԼՂՀ վարչապետի մամուլոխոսնակ Արտակ Բեգլարյանը։ Անդրադառնալով Թալիշում իրականացվող բարեկարգման աշխատանքներին նա ընդգծել է, որ դրանք զմռանը հնարավոր չի լինի արագ իրականացնել, բայց արդեն իսկ յենթակառուցվածքների հետ կապված աշխատանքներ տարվել են։ Թալիշի անվտանգության ապահովումը առաջին հերթին ազգային արժանապատվության հարց է։ Վերականգնումը, վերաբնակեցումը ոչինչ է, եթե անվտանգությունը չապահովենք, նշել է նա։ Անցած գիշեր հանրապետության տարածքում տեղացած ձյունը Արցախում երթևեկության խափանման պատճառ չի դարձել։ Այս մասին ասել է ԼՂՀ քաղաքաշինության փոխնախարար Պավել Նաջարյանը եւ ընդգծել, որ քաղաքաշինության նախարարության ենթակայությամբ գործող ճանապարհաշինական ընկերությունները միջպետական եւ հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհներին շուրջօրյա հսկողություն են իրականացնում եւ կատարում մաքրման, աղով, ավազով մշակման աշխատանքներ։ Արցախ ուղի Փակբաժի տիրական ընկերությունը ձյանմաքրման աշխատանքները իրականացնում Ստեփանակերտ Ասկերան Մարտակերտ ճանապարհահատվածում։ Ընկերությունը սպասարկում է նաև Ստեփանակերտ Վանք Դրմբոն, Ստեփանակերտ Կարմիր Շուկա Հադրուտ միջշրջանային ճանապարհահատվածը։ Ստեփանակերտնինգի Մարտունի ավտոճանապարհահատվածում մաքրման աշխատանքները ավարտված են։ Գետավան Շահումյան Սոտք հատվածներում թեև շարունակում են ձյան տեսքով տեղումները, այնուամենայնիվ այնտեղ նույնպես մաքրման աշխատանքներ է իրականացվում, ասել է Պավել Նաջարյանը եւ ընդգծել, որ մայրաքաղաքում եւ շրջաններում փակ ճանապարհներ չկան։ Հադրութի շրջանի բնակչության բուսպասարկումը իրականացվում է շրջենտրոնի 40 մահճակալատեղով հիվանդանոցի, 40 գյուղական բուժական ամբուլատորիաների եւ 27 բուժական մանկաբարձական կետերի միջոցով։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Հաշվետու տարում գրանցված դրական տեղաշարժերը ըստ միավորման տնօրեն Արա Երեմյանի հիմնականում պայմանավորված է հանրապետության առողջապահական համակարգում կատարված բարեփոխումների արդյունքով, հատկապես հանրապետական բժշկական կենտրոնի նոր շենքի բացումով, որը հնարավորություն է տվել հիվանդանոց դիմաց տասնյակ հիվանդների սրտի վիրահատություն ու թանկարժեք կոմպյուտերային տոմոգրաֆիկ հետազոտությունները կրոնոգրաֆիան կատարել հանրապետական բժշկական կենտրոնում մատչելի գներով։ Կարևորելով ձմռան ժամանակաշրջանում բուժական հիմնարկների անխափան աշխատանքների ապահովումը, տնօրեն նշեց, որ շրջանի բոլոր բուժական հիմնարկները ապահովված են վարելափայտով։ Իսկ շրջանային հիվանդանոցը կդերուցվի կենտրոնացված ջերուցմամբ։ Շարունակում է Հայաստանի Հանրապետությունից և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունից բժիշկների այցելությունները շրջան որոնք բաց դռներ օրերի անցկացման շնորհիվ կատարել են վիրահատություններ, կոնստատացիաներ, ապնոցների տրամադրում, իսկ որոշ հիվանդների ուղևորել են պետական պատվերի շրջանակներում բուժում ստանալու Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության եւ Հայաստանի Հանրապետության համապատասխան հիվանդանոցներում։ Կադրային կտրուկ փոփոխություններ շրջանային բուժմիավորում չի եղել։ Բուժմիավորման աշխատանքներ հետագա բարելավման նպատակով ընդունվել էր վարչակազմի ղեկավարի որոշումը։ Դուք լսում եք լուրեր։ Ստեփանակերտում ակտիվորեն ընթանում են քաղաքի փողոցների ամանորյա ձևավորման ու զարդարման աշխատանքները։ Մի շարք փողոցներում տեղադրվել են տոնական վահանակներ, ինչպես նաև լուսային էֆեկտներ, իսկ քաղաքի կենտրոնական վերածնդի հրապարակում մեկնարկել է նաև հանրապետության գլխավոր տոնածառի տեղադրման եւ զարդարման աշխատանքները։ Ստեփանակերտի փոխքաղաքապետ Արմեն Հակոբյանը նշել է, որ մայրաքաղաքի լուսային ձևավորման աշխատանքներին այս տարի նույնպես աջակցել է Երևանի քաղաքապետարանը։ Նրա խոսքով հանրապետության գլխավոր տոնածառի բացման արարողությունը նախատեսվում է դեկտեմբերի 17-ին ժամը 17-ին, իսկ տոնական հիմնական միջոցառումները տեղի կունենան դեկտեմբերի 31-ին։ Վերջին օրերի ընթացքում հանրապետությունում իրականացված սուր շնչարական վարակների եւ գրիպի մոնիտորինգի արդյունքները վկայում են այն մասին, որ Արցախում նկատվում է նշված հիվանդությունների արձանագրման սեզոնային աճ։ Այս մասին ասել է ԼՂՀ առողջապահության նախարարության աշխատակազմի պետական հիգիենիկ եւ հակահամաճարակային տեսության պետ Օֆելիա Հարությունյանը եւ տեղեկացրել, որ առողջապահության նախարարության կողմից ընթացիկ տարվա նոյեմբերի 1-ից իրականացվում է վերին շնչարական ուղիների սուր վարակի հիվանդությունների մշտադիտարկում։ Անդրադառնալով հանրակրթական հաստատություններում հիվանդությունների պատճառով բացակայությունների ցուցանիշներին համաճարակաբանը տեղեկացրել է, որ ամենօրյա մշտադիտարկման արդյունքում ողջվել է, որ դպրոցներում բացակայող աշակերտների ընդհանուր թվից ընդամենը 4.3%-ն է հիվանդ, իսկ նախադպրոցական հաստատություններում 8.8%-ը։ Օֆելիա Հարությունյանի գնահատմամբ համաճարակաբանական իրավիճակը Արցախում լարված չէ եւ պետք չէ խոճապի մատնվել։ Թեքիան կենտրոնում բացվել է Հայաստանի Հանրապետության եւ ԼՂՀ անկախության հռչակման 25-րդ տարեդարձին նվիրված ազատությունը այլընտրանք չունի անկախություն խորագրով գեղանկարչական ցուցահանդես, որտեղ ներկայացված են Արցախի անկախության սերնդի 7 նկարիչների թվով 60 աշխատանքներ։ Միջոցառմանը հեղինակներին շնորհավորել եւ ողջունի խոսքի ասել Թեքիան կենտրոն հիմնադրամի տնօրեն Արմեն Ծուլիկյանը ազատությունը այլընտրանք չունի անկախություն ցուցահանդեսը Թեքիան կենտրոնում բաց կլինի մինչև դեկտեմբերի 30-ը։ Մարզասերների համար Ծանրորդ Սմբատ Մարգարյանը 6-րդն է ծանրամարտի Եվրոպայի միջև 23 տարեկանների առաջնությունում։ Նա Իսրայելի Էլիադ քաղաքում ընթացող առաջնության 56 կիլոգրամ քաշային կարգում փոկել է 96 կիլոգրամ եւ հրել 130 կիլոգրամ։ Երկամարտի 226 կիլոգրամ արդյունքով Մարգարյանը զբաղեցրել է 6-րդ տեղը։ Թողարկման ավարտից առաջ լսեցեք հայտարարություն։ ԼՂՀ գյուղատնտեսության նախարարության անասնաբուծության եւ անասնաբուժության վարչությունը տեղեկացնում է, որ անասնաբուժական գործունեությունից ելնելով յուրաքանչյուր տարի իրականացվում են խոշոր եւ մանր եղջերավոր անասունների բրուցելոզ հիվանդության ախտորոշիչ միջոցառումներ։ Ախտորոշման համար տարեկան երկու անգամ համայնքը սպասարկող անասնաբույժների կողմից իրականացվում է արյան նմուշարում խոշոր եւ մանր եղջերավոր անասունների 4 ամսականից բարձր խմբերից։ Արյան նմուշարումը իրականացվում է անվճար պետական հիմունքներով, իսկ կենթանիների ֆիքսումը անասնատիրոջ պարտականությունն է հաշվի առնելով այն փաստը, որ բրուցելոզով կարող են հիվանդանալ նաև մարդիկ, ակնկալում ենք բնակչության գիտակից վերաբերմունքն ու համագործակցությունը միջոցառման անխոչնդոտ իրականացմանը։ Համատեղենք ուժերը եւ անվտանգ պահենք մեր երկիրը հանուն մեր բնակիչների բարեկեցիկ ապագայի։ Հեռախոս 047 94 29 73 եւ եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, վաղը հնարապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամատություն առանց տեղունների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հյուսիս-արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 2-ից 7 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 2-ից 6 աստիճան տաքություն։ ծրագիրը սպառվեց։